fuscia milito pro mistaxo. Ciam la presidento de la Russa Federatio ordonis invadi per armeae fortoi Ucrainion, la dudec quaran de februaro du mil dudec tu, li sequis du celoin. Unu flanque li volis forpreni parton de la lando, por havi territorion, Kiu estu kun ligo alla iam forprenita duon insulo Crimeo. Cai Charlie Constiz, che la actuala registaro de Ucrainio neniam acceptus tiun rabon de territorio, li devis sequi duan celon, nome conceri la cef urbon Chievo, portie instali marionetan registaron. Kai evidente la russa presidento habis mal bona consilantoin. Ili taxis che la registaro de Ucrainio kai gia presidento resignos pri resisto kai fugios al occidenta lando. Sed ne attendite la presidento de Ucrainio al vocis al resisto. La armeo de Ucrainio resignos seque forpelis la russain invadintoin el la regiono norde de Kievo, cae tiel liberigis la regionon, ciu estis tamen forte trafita de la sequoi de la bataloi. Tio estis la decida turno puncto en tiu invada operazzo. Ciar ecte tiu momento, la perspectivoi por la russa aggressanto ne plu promesis profiton el la operazzo. Giai costoi seque explodis, pro la lerta resisto de la Ucraina armeo. Al tiui costoi aldonigis la negativai efficoi de la sanctioi de occidentai statoi, cae la perdo de qualifita labor forto en la propra lando prosubita el migrado de iunai viroi, al naibarae landoi, precipe al exae sovetiae respublicoi, cie oni bonvenigis ilin, por servi tie en la construo de la economio de la concerna lando. Ucrainio estas subtenata de multae landoi en la mondo. Oni castigas rifugintoin, kiui estos cefe virinoi cae infanoi, cae occidentae landoi liveras armiloin, cae treinas ucrainain soldatoin, porce ili povu aplici la liverotain armiloin. La lando ricevas ancau dauran finanzan subtenon, por povi vivtenisin tenisin malgrau la detruoi de la infrastrukturo. Tiel exemple la lando ricevas donace grandan quanton da generatoroi, ciui povas producti electron en locoi, cie la elektra reto estas detruita. La damagioi ja estas enormai. Multon oni povas ripari, sed por la reconstruo de la detruitae construagioi, inter ili estas multai logidomoi, necessos multe da mono, cae da tempo. Ec se la russa armeo vencus, cae tiam instalus marionetan registaron, gi devus comenci la reconstruadon cae repurigadon de la lando de la minoi. La productivo de Ucrainio dum multae iaroi restus tre malalta, do la lando restus en misero, cae tiel neniel povus contribui alla pli ricigo de Russio. Ec male, la costoe superus la eblain profitoin. En la iam balda unu jaron dauranta milito, ne videblas shanso por Russio venci Ukrainion. Se la milito ancora udauros, tiam diai homai cae materialai costoi, estos por Rusio tro altai. La milito basigas sur mistaxo. Gi estas granda fuscio. En la hodiaua situatio de la planedo, kiu estas minacata de la climata barmigio, la sola eblezzo por la homaro estas cun laboro. Tion devas compreni ciui gvidantoi de landoi en la tuta mondo cae dictatora regado en tio estas contrauproductiva.